Դե մենք լսեցեք Ոսկե խնձոր հեքիաթեն շարունակությունը։ Էդ խոխոցը տորանցը թողենք այդտեղ, տեսնանք ինչ դեռավ թակավարին քիչի տղան։ Էն նամուսով ղայրաթավ, էն բոյբուսաթավ, էն ղոչախ տղան, որ ուրան դալաղ ախորցու դարդան մնացալա դյուզնու ծարավ են սվմթեն վերեն դագեն վերենյաց քննքնելիս թա Էսուստերը յուրան հալալ աղբերքը, ազիզ աղբերքը, յուրան թողոցենը տեղ մնակ ու քեցի։ Ստես դրան մտքն դոնննգած, մինելա տեսնաս երկու հնրսուզ ղոչ թխկոչի տալա մտմասը։ Իզիս մննակցիս են ղճկանը խոսքը ծլնգես երենիս սիպտակ ղոչեն մաշկը ամմասով հոչը հանցատակտաս, ըտրա քցիսա յուրա մաշկեն տնես դուս պիրիզ մտեն աշխարհը։ Դե ինչ աշխարհ։ Ոչ լույս կա, ոչ իրիկնա կա, չուրքոպիլը լող մտենա, ժողովուրդն էլ սև կեցված։ Էս վերտեսնասա, տղան էլի վիլա դել խորինգիս, իստիլը հա ունքոմաչան աղովա կթես։ Դե ինչան է, կիննական չի, ըստուցունը հետ կրվան է։ Ոստուցանը հելբետ ուրան փայնել է տալի լա ռաչի պտահաստանը տորնոտ պինեսա նիմնես տեսնաս մին պարա կնգատոն էդ կնգանատ ասմա ամոր տեղմար քզանա օրիշ բենչը մոզում լա մին կեվա ջուրտո խմեմ գարիբ մարտիմ լի քշերս ծեր հյաթմը կոնենիմ ռութանան էլհա հսքինիմ պարավտա մատ տաղենիմ քեզ ջուր չոնենք տղանասմա այա Էնա պրշնես ծմակած, լավ էլի, լավ։ Լեհա մն կաթելա պել լուզուս թրչիմ։ Ես կնեքն ասմա բալա, գույդը մս իշկա։ Մեր կողքին ջուր չկա, է ջուր։ Պա ասել չես, էսա օխտը տարեյա, մին զր օշապ։ Եկած մեր աղբերին ակնը կալած, ամեն դունով մին ջահել աղջիկ բիդի կոլտա, հանցու թողը Մարտա մին կոլա ջուր երոնինք։ Քաղաքում նել մնացալ ամենակ թակավերը մադար գիտար աղջիկը։ Էնել շերա բիդի տանենք վեր կոլտա։ Այդքանդ վեր սկնասա թակավերեն տղան էլ պեն չի խոսես։ Քիսը հայաթեն մին քունջումը պարանցնգիս քունավանցնես։ Քշանա քշերավ ժողովուրդեն հարա հիրոցեն իրա զուրտնասա թորո յորունես նեհսնես աղբյուրո։ Լայն դարում նահսնես վեր օշապը ռխը պճղած ուզիս ասա թակավերեն աղջիկանը կոլտա։ Դե տղանիտի պենտաս նասուսան է, ըմ խոխաճի կենաս, թահունցա ծլնգես, թահունցա են հյուլուլ հյուլուլ մուլուլունես, լեհա ժողովորդում են էլեն հա, տսնաս, որ օշապը մաչան կստերած, աղբերին ակննել պեցված, ջուրու էրնու կշիլավ վրխկասա։ Ժողովորդը ուրխութունան պարենքյաս Այդ տղեն օրտնանք տաս, ամա տղան շտեղա, հունց ու սուսուպուս եկալա, ինդ ել քիսա պրավ են հայաթը, ծառն տակ են բրնվես, քունավնցնես։ Խաբարը իլբիհալը մը սսնեսա մթն երգերին թակավերեն թապա ասել չս ըստի իստի պեներ մին ղոչ շախտղա եկավ ու շապեն մին բաշ սպանեց աղջիկանը զադեց ժողովուրդեն ջուրնել բոլլո գրավ թակավերը հետ վերս կնասա սերտը մին պուլիկ եղակսիս էլ գիդաշ չի թահինչանե լա հրամանքատած վրսաղ երգիրոմը հինչքան աչարկա մուրթոտեն մեյդանոմը սուպրասեղան գցին ընդդղեն էլ կտանան պինին ստոլեն գլխեն նստացնեն Դե երել ասեմ, որ շատ ջհնեն կյաս թակավերեն կոշտո մթամ ուրանքն օշապն սպանալ, ամա թակավերեն աղջիկն ասմա, չէ, տհանցա ոչ մինիչի։ Ինձ զադող տղեն մաշկեն իրա, ցերքս ու շապեն ըռնումը թթախալում քեչատ դիրալ։ Թակավերը հրամայեսա, շտղա վրայա այդ տղին կթնն բիրին պալատը։ Սա ղոշունու երգիրավը մինա տրնաս, էլ սար ձուր չնթողես, շենու քաղաք չնթողես, տորու հայատ չնթողես, ախրը այդ տղին կթնասն, բիրիս թակավերին կոշտը։ Թակավերը ստրա տեսնել են բաստ, խտտեսա պճպուշուրես թա, այ տղա, ես այսօրվանից քեզ հաշևը մնես իմ տղաս, իմ իլաշ չիլածս ես մադար աղջիկնա աղջիկս էլ եմ քեզ տաս, թակավորությունս էլ եմ քեզ տաս։ Եկ թախտես նստե, երգիրը կառավարե, քեզ հալալ։ Տղան թակավորեն առաջին չքեսա, փեշ կամ պճիս, հինչը գլխավը անցալա, միմին լող պտմես, վերջումնել թա, թակավերն ապրած կենա։ Դու վեր ժողովուրդն ճուրտալի հետ է, քո մադար, չգանտել չես խնայալ, քեզ նման թակավեր չկա։ Քու աղջիկը դելա խելունք, շատ ղաշանգ աղջիկը, ամա ներող կնիսլի, ես կարել չեմ քու ասածը տանեմ, ինձ մուրազոն եմ, պիտի գնամ իմ հոր թակավորությունը, թա գրեսս մին թահրերա ինձ հսցրու լույս աշխարհ։ Ստեղ թակավորը օնքերը յուրատաս, թունդումը կզնվես, յանիքի հունց, ինքը յուրան աղջիկն ու թակավորությունը տա մին ղարիբ տղու, իսել ատ կազան է, հունց կարող է դիպենինի։ Հակավերեն աղջիկի այդ վերս կնասա, ինգիսա հորովնները ղաչանք պղատան կնես թա, ահա, մունք լոխոսել այդ տղեն կենթաննք։ Հունցը ինքը ուզիսա, ինդի իրա։ Համել իմ նամուսս երջոնելի որ ուրիշի սիրացն հետ պսակվեմ, տեսնած չս ենա նշանացն մուտանան մաննմա։ Աղջիկանը խոսքեր կան թակավերը կկղեսա, ունքամա չի ետակցիս ասմա, դևերտի ատղա, նիմըտ իմ խզնատոնուս, Ինչքան խազնա քեփդ օզի երկալ, ինչու հաջաթա երկալ, ամակու ասած բենետ իմ ուժով սպատում չի։ Քս լույս աշխարհը կարե հսցնե մնակ զումբրուտ ղուշու, են էլ մզանա շատ հրու ապրեսե, են ահանե, են օխտու սարեն ծմակոմա։ Ընդեղ էլ մենակ վննավ կկարես քինաս, են էլ մին քանի տարոմա։ Էս տղան շատ շնորհակալ այնիս, թորո յորոնես հղեինիս։ Դե, թա ինչ դժրությունա քշիս, այդ մենակ ինքնագիտաս, մինել Աստուծո։ Աղրը վերսնելավ ծմակներեն հանդին բարան զատանուտելավ օղտը տրնան յետը հսնեսը համին են ծմակը շտեղ զմբրուտ ղոշնա ապրես շորակյա շոր վերջի են ծառը կտնաս տեսնաս ինչ մեն զր օղց ծառավոտված պիցրացած ուզիս էտա այդ ղուշեն ճուտերեն կոլտա խեղ ճոտերնել վեր ծուծուասն վեր լացինինիս Մարնել ընդեղ չի թա նրան մին ճարան է։ Տղան թորո յուրանես, այդ օղծին թքաթքյանես ծառեն տակեն վերծես, ինքն էլ ինքան հոգնածայինիս վերլեհա տեղ պարանցանգիս ու քունավնցնել մինատրնաս։ Քսյորեն զումրուտ ղուշու ճուտերեն հետը վերսրած յիշիսա տեսնաս հինչ ծառեն տակը առնփալալ մին երկու վննանը ել Արնոտ Թորոկշտեն քոն։ Մտքումն ասում եմ, աստուս, դսեր կոլոհոս ինչ բերեր, էս օխտը տարայա ճոտերս կյասն կուտորես, ստարել մնաց առաջ ճոտ։ Ամա ոչինչ, ես իմ դժմենին ճիննչեցե։ Ես ստրան նահանջ կտամ, թաշտեղա թաղած դալթունց շան կոլոհը։ Ասասա պրծնես, ետ թրչիս քինիս մին հրը շենում մին սրանոց այնիս։ Այդ սրանոցին քարը կտուցես պիրիս հանցուկցի այդ տղին երա առնճի չխանի։ Զումբրուտ ղուշին ճոտերը վեր ենենինիս գնումը տապորորած, այդ վեր տեսնասն ծուծուասն թա մամա մամա, այս տղամս դժմեն չի, այս տղանամս զադալ, օղծը օզալամս կոլտա ինքը օղծեն սպանալա ծառեն տակն վեր գցալ։ Զումբրուտ ղուշը գլոխ անգիս ինչ-ինչոցա, այդ կուտուցեն քարը տենակցիս, ինքն էլ քշնաս, թվերավը կամակամայ անես, որ տղան սերինը մքոնինի։ Վերջը մինքան է սահատանի հետ էլ այդ տղան քունը տղա երա գնաս, ղուշը թա ատղա։ Դու իմ ճուտերես վերզա դալս, ես մինչև կյանքիս վերջը շնորհակալ եմ քզանա։ Ես քո ծառատում, ինչ ասես, գիտավեր գլխս իրա կդրալականում։ Տղան թա քզանա կանդլագնին պենկոզիմ, ինձ տար հսսուրու լուս աշխար։ Զումբրուտ գուշուր ասմա, կս սովորցնող են աշկը պլտա, տա ինձ էտե ամ մնետիժար պեննա, ամը վրտու ուսուզիս, ինչ հրած, բիտի տանիմ, մինակ թա կս նհըտ, օխտու ողջար ու տմակ, մինել օխտու տեք ջուր բիդի յորոնես, հիբը ծրավեմ, մին տմակ, մին տեք ջուր կգցիս բողազս։ Տղան էտ լող հզրեսա դենիս ղոշեն թվերեն ինգնել մաշտը նստես հղեինինիս հղննի զմբրուտ ղոշուլ հա հիբը տուզնասա հիբը ծրվնասա ցակալթասա տղան դաստի մին տամակ մին տեք ջուրակ ցիս բերանը օխտնջի դոնումը ուզիսա թա վերջի տմակնել գցի հունցա հա պտհես ծեր կանսլ կհեսա հա ինգիս տապը տղան ջարը կտրած թորոտուսա հա ունես ուրամ բուտան կտրես 10 ղուշին։ Դե ղուշիլ բիհալ գլոխ անգիս վերտա վղճարու դիմակ չի։ Ատրահետը ել լյուզուն տակն պհեսա։ Ախրը վեր հսնասն այդ տղեն հորոտ հակավորությունը տղան կշնասա թակինի պահունսկինի կղլգի ատաս։ Զումբրուտ ղուշու լյուզեն տական մեսը դուսաունես դինիս տղը իրանանամին թփորել պուկտաս քսիս տղեն վնը դաստը սղնասա սեսա թակավերեն տղա Վենանուրվամա վերդու մենակ ղոչչակչր։ Բարի, շատ էլ լավ մարդ ես։ Դրա հետ էլ ուզիսիմ քեզ երկու պենտամ։ Ես թփրուս յուրկալ։ Շտեղ մին հիվանդ քոր չոլա երալու մարդ տեսնաս։ Գքսիս դաստի սղնականա։ Ես էլիմ ճուտերս միննա, թվստագեն պիրալում տար։ Ինչ բաղճակցիս, լավ էր մհդ սալվալա, այդ բաղճումը ինչ քան չորցար, չորքոլկա, չոր են սհատ են կանանչլականը։ Իտի էլ նսեն, իտի էլ սես ինքը մեն մինուտումը էլաթչիս քինիս։ Թակավերեն գիջը տղան զումբրուտ խուշին ճոտնան թփրուտինիսա ծուցումը քիսսնես յուրանց քաղաքը։ Ռաչան ուզիսա թուշին քինի հորո պալատը, ամա մինել քնանքյանես վեր հելամին էր կորկենա շորը զատը փող է, յուրան կարքի գցի, համել հրծը փորձ անե տեսնա ինչ կա, ինչ չկա, յուրան սիրգիրումը, յուրան հորը պլատումը։ Ստեղը սեսն վեր թակավեր են մստղան սորբ սակվումա կուճուր տղեն հրտնծուեն նհդ։ Թակավեր են տղան այդ վեր սկնասա, իլբե հալումս, նիա հսնես հորը պալատը։ Քիսա տեսնաս ինչ, հերը մաշկան գրացած, աշկերեքոր, ունկումաչան աղված ալլաս։ Իրանց բաղճան էլ սաղ չորացած, բաղճան հեջ, են վսկը խնձորն էլ պսաչոր տերած, լեա երկու տեղնած տերևա մնացալ տալին պտկեն։ Այդ վերդի տեսնեսա, Էս տղան լեհա հիրսյան նհդ ուզիսա հա թա տարակվե։ Մինել զինքը հվկեսա, զումբրուդ գուշին ճոտը կցիս բաղճան, թփորնել տուսունը սկսես հորը աշկերը այդ վրտի անես մին աշկճիպիլումը բաղճան նորի մինան կննչիսա դե հառնել աշկերը պինասա տսնա սուրան ամմնա ղոչա ամմնա սիրելի տղան սաղ սլմատ ռաչին վննա դե էլ թա ինչ կանա որ խնաս թա ինչ կանա տղեն լոպոստուտես էլ վճ կասվե վճ կսկանվա մինել կասին վեր խաբարը գյուլլու նման սաղ երգերավը մինա տերնաս Լողկյասն ըշկլուսանքի։ Սաղ բարեկամներն, նազիրվեզերներն, պլատեն կորցնողներն, սաղ բարեկամներն կյասն այդ տղեն հոլ մուդոնես սկսես փշփուչորել են ապատ գյուրսատ աղջիկներ էլհա բալկոնան լոքատաս ընգիս խտետը։ Մենակ մծնան մաշնակ աղբերքնեն մռզվիս, ունքրնեն վերպիրիս, ամաճրնեն հինչ։ Կնասն քիչ աղբորով ներնենգիս սկսես թիվիլ թավիլանել։ ախրը վրես տղան, յուրան գլխավը ընցած լողնաղլա անես, թակավերը ձեր կամ փռնեսա, հա, տնես յուրան թախտ են նստծնես, լողշուն էլ ցենտաս թա, այմ սրտեսյուն, իմ օրո արև, իմ ումբուր, իմ բալա, իմ Տարտերական նենգան ստենը թակավորությունն էլա քոնո իշխանությունն էլ։ Հոնց ուզումս ընդելրա։ Ուզիսս լա հրամանքտո վերքու ճոխտ աղբորցության ցուկմական կապեն քաշքաշանենք տանենք գցինք այն վերը ակավերեն քիչ տղան ասում է ահար դուզա իմ աղբերքը նամարդությունը նրալ ամա ես կարել չում իրանց սպանել տամ ես ըրուշ հրամանքմ տաս թողե իմ մծ աղբերքս են իրեք քորցանը մծն հետ պսակվեն մաշնակը մշնակեն ես էլ իմ սրտավ սիրած ես քիչի քորը նհդ պսակվեմ լոխ ուրուրն հետ կոլվը կոլեննես, ճիշտվիս օխտ օր օխտ քշեր հրսանը կեննես, մենտեղ հաշտ ու խաղաղ ապրես։ Թակավերը քչուր տղեն էլ տինես են թակավեր, ընդրակնը գե թակուհի, իրանց երգերը, իրանց թակավորությունը ավադնես։ Հետե դրանք հսեն իրանց մուրազեն, դեմունքը եկեք հսնենք մեր մուրազեն։